السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى على آثارهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بعد يؤمن الله سبحانه وتعالى كذلك قوم سلم سلامكم صلى الله عليه وسلم نكوسيني pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumrudia Allah Subhanahu wa Ta'ala wiki katika uh, somo la hadithi tulikuwa tumesoma hadithi ya nane hadithi ya nane ambayo ilikuwa inahusiana na habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama nimeamrishwa kuwapiga watu mpaka washuhudie kwamba hakuna pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad ni mtume wa Allah anasimamisha swala na kutoa zaka wakifanya hayo itakuwa wamezuia kwangu damu zao na mali zao isipokuwa kwa haki ya Uislamu na hesabu yao iko juu ya Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> leo tunaingia hadithi <clears throat> ya tisa ambayo uh, ni msingi mkubwa sana katika dini ya Kiislamu na inatakikana watu kuweza kuepusha shari ambayo yako ndani yake kwa sababu ndio yafikia kwa salama na siri yako na mkra بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وعلى اله واصحابه ومن باحسان الى يوم الدين اللهم قل لنا وشركنا وللحاضرين قال رحمه الله الحديث التاسع عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم نعم <clears throat> الحديث التاسع hadithi eh, ya tisa ana Abi Huraira kutoka kwa Abu Huraira ana Abi Huraira kutoka kwa Abu Huraira eh, mwenyewe al-Imam Nawawi rahimahullah akatuwekea jina lake sababu kwa tumezoea kumuita Abu Huraira Abu Huraira Abu Huraira lakini alikana jina lake tumjui akaleta moja kwa moja jina lake akasema Abdurrahman bin Safar الدوسي جاءنا ابو الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه انه قال حقيقه يا ابو هريره رضي الله عنه مما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لممسكيه متوم صلى الله عليه وسلم كسيما ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كلا نريتكم كتازني كياشيني maana haitukum anhu fajtanibuhu kile nilichokukatazeni kiacheni wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum na kile nilichokuamrisheni kifanyeni vile mnavyoweza wama amartukum bihi na kile nilichokuamrisheni fa'tu minhu kileteni kifanyeni mastata'tum vile mnavyo weza kadiri ya vile mnavyoweza inma ahlaka kuna baadhi ya nusa imekuja kusema fa inma ahlaka man kana qablakum na baadhi ya nusa imekuja fa inma ahlaka min qablikum kwa hiyo ikiwa fa inma ahlaka man qablakum itakuwa maana kwamba hakika iliwaangamiza wale waliokuwa kabla yenu na kuna baadhi ya watu wengine wamekuja fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum hakika kiliwaangamiza wale waliokuwa kabla yenu ninyi kasra su'alihim wingi wa maswali yao kasra su'alihim wingi wa maswali yao wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim na kutofautiana kwao juu ya manabii wao واختلافهم على انبيائهم na kutofautiana kwao juu ya manabii wao rawahu al-bukhari wa muslim hadithi ameipokea al-imam al-bukhari wa muslim لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ولين متوم صلى الله عليه وسلم alisema haya maneno jaa الكلام كثير لا تكتبوه الذي يريد ان يكتبه فليراجع الصوت فيما بعد ان شاء الله وقد جاء بيان سبب الحديث عند مسلم في كتاب الفضائل na hakika imekuja ubainifu wa sababu ya hii hadithi kwenye sahihi muslim kwenye kitabu al-fadhail kitu ambacho kilipelekea mtume sallallahu alaihi wasallam kusema haya maneno Imam Muslim kaleta hadithi katika kitabu al-Fadha'il hadithi yanayopokea Abu Huraira akasema an Abi Huraira qala kutoka Abu Huraira radiyallahu anhu qala au annahu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alitukhutubia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alitokutubia siku miongoni mwa masiku fakala mtume akasema ayuha nasu qad farada Allahu alaykum alhajj fahujju enyi watu hakika amekufaradhishieni Allah subhanahu wa ta'ala haji hijini Allah subhanahu wa ta'ala amekufaradhishieni haji hijini فقال رجل akasema mtu a ah, kullu amin ya rasulullah je ni kila mwaka hiyo mtume wa Allah hiyo haji ni kila mwaka fatakata mtume akanyamaza hatta qala ha thalatha mpaka akasema mara tatu huyo bwana anamuuliza mtume a ah, kullu amin ya rasulullah je ni kila mwaka ewe mtume sallallahu alaihi wasallam mtume alinyamaza mpaka yule bwana akasema mara tatu fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema mtume sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am lawajibat lao ningesema ndiyo ingekuwa ni wajibu kila mwaka law qultu na'am lawajibat lao ningesema ndiyo ingekuwa ni wajibu kila mwaka wala masata'tum na msingeweza walamastata'tum na msingeweza thumma qala kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema dharuni ma taraktukum nyacheni na yale niliyokuachieni fanya yale ambayo nilikuachieni fa inna ma halaka man kana qablakum hakika waliangamia wale waliokuwa kabla yenu bikathrati su'alihim kwa wingi wa maswali yao واختلافهم على انبيائهم na kutofautiana kwao juu ya manabii wao faidha amartukum bishay'in fa'tu minhu mastata'tum pale mtakapokuamrisheni kitu basi kifanyeni vile mnavyoweza kadiri ya uwezo wenu wa idha nahaitukum an shay'in fadau na nitakabukukatazeni kitu kiacheni kwa hiyo haya maneno mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesema kwa sababu ya huyu bwana kuuliza kwamba je hiyo haji ambayo mtume ametuambia sisi tuhiji ni kila mwaka tumekanyamaza yule bwana kauliza tena tumekanyamaza kauliza mara ya tatu ndio ikawa sababu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kusema haya na hii lidha hadha alhadith an abi hurairah radiyallahu anhu hii hadithi inatoka Abu Huraira radhiallahu anhu annahu qala حكاية بسيما سمعت Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu وسلم يقول وبسيما متوم صلى الله neno سمعت katika maratib za kunukuu hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hii ni martaba ya kwanza yani mtu akisema sami'tu shafahni qala li hii inakuwa martaba ya kwanza kabisa ya mtu kunukuu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu haya hayawezi kuwa isipokuwa huyu msemaji amsikia moja kwa moja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam tofauti na kala kala rasulullah amesema amesema mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amesema amesema mtume sallallahu alaihi wasallam kuna ihtimali ya uh, huenda amsikia mtu mwingine akisema msema Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini sami'tu rasulullah au shafani rasulullah na mfano maneno kama hayo haiwi isipokuwa huyu anayesimulia haya maneno basi moja kwa moja yeye amechukua kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam lidha Abu Huraira yakul sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ma nahaitukum anhu fajtanibuhu kile kukatazeni kiacheni maana haitukum anna ma huwa an nahy an nahy huwa talabu al-kaffi ala wajhi al-isti'lal an nahy huwa طلب الكف على وجه الاستعلاء النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء النهي ni kutaka uwachaji wa jambo talabul kafi kutaka uwachaji wa jambo ala wajhi al-istila katika sura ya yule mwenye kuamrishwa mwenye kuamrisha mwingine kuacha hilo jambo kujiweka fadhila hiyo talabul kafi ala wajhi al-istila utaka wataji wa jambo katika sura ya yule mwenye kuamrisha wacha hilo jambo kajiweka manzila ya juu kwa hiyo anayekataza ili ionekane yale maneno yake ni makatazo ni lazima awe manzila ya juu na hakuna mashaka mtume sallallahu alaihi wasallam hapa yuko juu yuko juu itusiku na ndio maana inawezekana sisi kila amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam tuifanye na kila makatazo ya mtume sallallahu alaihi wasallam tuyaache kwa sababu hakuna mashaka mtume yuko juu fi'lan tume yuko juu lakini ikiwa makatazo yanatoka eh, kwa mtu ambaye yuko sawa na mtu mwingine yanawezekana yaani mwanafunzi mwanafunzi mwingine akawa anambia kwa bwana usikae kwenye kiti changu haya ni makatazo lakini eh, hii inakuwa ile timaa timaa kutaka kufanyia kile kitu au kutaka kuacha kile kitu lakini si katika sura ya nahi lakini vile vile kama sura ile ile ya makatazo ikiwa ina inatoka ina chini kwenda juu yani annahyu min tahta ila ala kutoka chini kwenda juu yakunu sual inakuwa ni swali au ni maombi au ni dua inakuwa ni swali au maombi au ni dua mfano tunaposema sisi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala rabbana la tu'akhidhna inna sina ewe allah usituadhibu ikiwa tumesahau rabbana la tuakhidhna hii ndo sura ile ile ya nahi lakini haiwezi ikawa ni nahi bali inakuwa ni dua kwa sababu sisi tuko chini ya Allah subhanahu wa ta'ala lila tunaposema nahi ni talabul kaf kutaka uachaji wa kitu ala wajhi al-istilah katika sura ya yule anayekataza kuwa juu kujiweka manzila ya juu na yule anayekatazwa kuwa yuko chini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maana haitukum anhu fajtanibu kile ambacho nimekukatazeni kiacheni fajtanibu ay ibtaidu anhu fajtanibu ay ibtaidu عنه ابتعدوا عنه فكونوا في جانب وهو في جانب فكونوا في جانب وهو في جانب فكونوا في جانب وهو في جانب فاجتنبوه اي ابتعدوا عنه jitengeni nacho hicho ambacho nimewakatazeni ka kuweni mbali nacho kaeni mbali nacho fakunu fi janibi ninyi kuweni upande wa huwa fi janibi na hicho nilicho kukatazeni kiwa upande mwingine maneno mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo ndo tafsiri yake kwamba ninyi kuweni upande na kile ambacho nimekukatazeni kila upande mwingine na si sura ya baadhi ya watu kusema ah hiyo ni sunna tu la ni makatazo na mtu anapokuwa anafanya anakuwa anapata madhara kwa hiyo amri ya kuacha jambo linapokuwa inakuja muislamu wa kweli ambaye ameshuhudia kwamba hakika Muhammad ni mtume wa Allah anakuwa hana hiari isipokuwa ni kuacha hakuna namna nyingine ni kwani kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam huu ni mwongozo wake kwamba kile ambacho mkatazeni yacheni kuweni mbali nacho thumma qala wa ma amartukum bihi atu minhu masata'tu na kile nilizokuamrisheni kifanyeni au kileteni kadiri ya vile mnavyoweza وما امرتكم به ما كيله nilichokuamrisheni ما معنى الامر الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء طلب الفعل على وجه الاستعلاء امر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء ni kutaka kufanyika kitu kutaka kufanyika kitendo ala wajhi al kwa sura ambayo yule mwenye kuamrisha yuko juu na yule anayeamrishwa yuko chini ala wajhi al kwa sura ambayo yule mwamrishaji anakuwa juu na yule anayeamrishwa anakuwa chini sasa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum na kile nilichokuamrisheni kileteni kifanyeni vile mnavyoweza اكتب ما يلي يعني لما قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فيه تقييد امتثال الامر بالاستطاعه فيه تقييد امتثال الامر بالاستطاعه دون النهي فيه تقييد امتثال الامر بالاستطاعه دون النهي فيه تقييد امتثال الامر بالاستطاعه دون النهي فيه تقييد امتثال الامر بالاستطاعه دون النهي وذلك أن النهي من باب التروك وذلك أن النهي من باب التروك وذلك أن النهي من باب التروك وهي مستطاعة وهي مستطاعة وهي مستطاعة وهي مستطاعة فالإنسان مستطيع ألا يفعل فالإنسان مستطيع ألا يفعل فالإنسان مستطيع ألا يفعل فالإنسان مستطيع لا يفعل واما الامر واما الامر فقد قيد بالاستطاعه واما الامر فقد قيد بالاستطاعه واما الامر فقد قيد بالاستطاعه واما الامر فقد قيد بالاستطاعه واما الامر فقد قيد بالاستطاعه لأنه تكليف بالفعل لأنه تكليف بالفعل لأنه تكليف بالفعل لأنه تكليف بالفعل فقد يستطيع ذلك الفعل فقد يستطيع ذلك الفعل فقد يستطيع ذلك الفعل وقد لا يستطاع قد يستطيع ذلك الفعل وقد لا يستطيع فقد يستطيع ذلك الفعل وقد لا يستطيع فالمأمور يأتي بالمأمور به حسب استطاعته فالمأمور ياتي بالمامور به حسب استطاعته فالمامور ياتي بالمامور به حسب اتباعه نبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهاكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم في تقييد امتثال الامر بالاستطاعه دون النهي katika haya maneno kuna kufungwa kutekeleza amri kwa kuweza tofauti na makatazo katika haya maneno tumeona kwamba katika vile vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha ameleta kaidi ya istitaa ameleta kaidi ya mtu kuweza kutekeleza hilo lakini si makatazo makatazo hajasema uh, mastata hajasema hivi bali amesema subhana hayatukum anhu fajtanibu ile ambayo tunakatazeni kiacheni lakini kwenye amri akasema fa'tu minhu mastata'tum kwa nini wadhālika anna an-nahya min babi surur na hayo ni kwa sababu makatazo ni katika mlango wa kuacha makatazo ni katika mlango wa kuacha mlango wa kuacha wa hiya mustataa na hivyo vitu vyenye kuacha vinawezekana wala hajitaki faida yoyote ile فالانسان مستطيع الا يفعل mtu anaweza kutokufanya kutokufanya maadamu hakutumiki nguvu hakutumiki mali kila mtu anaweza kuacha kila mtu anaweza kuacha na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kile nilichokuamrisheni kasema tu kiacheni kwa sababu swala kuacha kila mtu analiweza kila mtu analiweza wa amma al-amru faqad quyida bil istita'a amma amri Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifunga kwa kuweza kwa hiyo amri yoyote ile inahusiana na uwezo wa mtu jinsi ulivyo na ndio maana hata amri ya haji ilipokuja Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa mwenye kuweza kwenda fakayara bil istitwa كذلك المسلم لا بد أن يصلي قائما في صلاة الفرض مسلم inatakikana aswali aliyakuwa msimama kwenye swala ya faradhi lakini idha kana maridan lakini atakapokuwa mgonjwa walam yastati alqiyama au bimashaqqatin zaida ikawa hawezi kusimama au anaweza lakini kwa mashaka ya ziada fayusalli qa'idan swali aliyokuwa amekaa sababu ni amri inafungamana na uwezo bali hata kama sipoweza kukaa ataswali aliyekuwa amelalia upande hakadha kwa nini kwa sababu ni amri na amri inafungamanishwa na uwezo zaka utoaji wake ni amri lakini si kila mtu bali mtoaji wa zaka ni yule ambaye anafungula kutolea zaka kwa hiyo amri yoyote ile imekuja katika mazingira ya mtu kuweza kufanya hivi ndio utakuta ilipokuwa funga kuna watu wao wameruhusiwa moja kwa moja kupungua hawatolipa bali watakuwa wametoa chakula peke yake naye ni mzee ambaye umri wake umeenda hawezi kufunga vile vile mgonjwa ambaye ana ugonjwa usiotarajiwa kupona hawa wanapungua na hawatolazimishwa kulipa kwa sababu ni kitu ambacho hakiwezi halafu baadaye Ah, kinachotakikana kwao ni kulisha chakula kila siku moja mkini mmoja na wasipo wasipokuwa nacho cha kulisha sana jambo linakuwa linaangua nguvu wao jambo linakuwa linaangua nguvu wao itakuwa si wajibu pia kulisha maadamu hawana kwa hiyo amri za kisheria zote zinachunga hali za watu na mazingira yaliyo nayo swala ya jamaa ni wazi lakini mtu mgonjwa hawezi kutembea kutoka nyumbani kuja msikitini kuswali basi anakuwa anapewa ruhusa ya kuacha swala ya jamaa kwa nini kwa kutokuweza kwa hiyo amri zote zinafungamana na kuweza lakini kuweza kule ambao kunazingatiwa na sheria sio kwamba mtu kusema bwana ami siwezi la kuweza kule ambako kunafungamanishwa na sheria ama swala makatazo makatazo yamekuja kila mtu kuacha jambo ambalo limekatazwa na sheria anaweza kila mtu anaweza na ndio maana kijana mmoja alienda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam leo ni pale kwamba bwana mtume mambo ya amri yani naweza kufanya na haya makatazo makatazo mimi naweza kuacha huko jambo moja tu jambo la la kuzinizili ile ah ile bwana msiwezi kuacha ile kuacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kamuuliza una mama eh una dada eh shangazi eh unaridhia hayo yafanywe kwao halafu kijana akachana hizo fikra kwa kanisa kwa swala makatazo kila mtu anaweza swala makatazo kila mtu anaweza na hakuna basi kuwa na na udhuru kusema kwa bwana makatazo fulani kwa eh, siwezi kuyaacha udhuru anama kama hiyo hamna udhuru anama kama hiyo hakuna kwa hiyo kwa hali kama ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam yeye katika makatazo hajaweka istifa lakini katika amri ameweka istifa kwa nini kwenye amri kumewekwa istitwa li'annahu taklifun bil fi'l kwa sababu amri ni mtu kukalifishwa kufanya kitu wakati yastatwa dalika mtu anaweza ah, hicho kitu kifanya wakati la yastatwa lakini inawezekana pia asiwezi kile kilichomshia mtu anaweza akaweza kukifanya na inawezekana pia asiweze falmaamuru yati bil maamuri bihi hasba istitaati yule aliyeamrishwa analeta kile kilichoamrishwa kadiri ya uwezo wake inna allaha la yukallifu nafsan illa wus'aha allah subhanahu wa ta'ala haikalifishi hailazimishi nafsi yoyote isipokuwa uwezo wake msingi mkubwa sana msingi mkubwa usiokuwa na maelezo uh, katika na dini ya Kiislamu katika hali ya hasa ndio maana hii dini yetu mahmilkana ni dini ambayo uh, imekamilika na ni dini ambayo inaangalia hali za watu tofauti na watu wanavyodhania na kuleta tashwishi katika dini ya Kiislamu na kuizungumzia vibaya lakini dini ambayo iko katika hali ya uzuri na katika hali ya ukamilifu dini ya uadilifu sio dini ya usawa kama wanavyonadi baadhi ya watu dinu na dinu la adli dini yetu ni dini ya uadilifu lakini si dini ya usawa japokuwa wakati mwingine usawa unaingia katika uadilifu lakini kwa ujumla dini yetu ni dini ya uadilifu sababu inachunga hali za watu na kila mtu anapewa haki yake kulingana na vile alivyo thumma qala fa innama ahlaka min qablikum kathratu su'alihim hakika kiliwaangamiza waliokawa kabla yenu kidangamiza waliokawa kabla yenu hapo min qablikum au alladhina kana kablakum uktub yashmalu alyahuda wan nasara wa ghayrihum min kablikum au man kablakum yashmalu alyahuda wan nasara wa ghayrihum yashmalu alyahuda wan nasara yahuda wa nasara wa ghairahum wale waliokaa kabla yetu uh, hii inakusanya mayahudi kristo na wengineo kristo mayahudi kristo na wengineo kasra kuswali uwingi wa maswali yao uwingi wa maswali yao na hii ndio mahali shahidi ambao mtume alikuwa anakusudia katika kueleza yale maneno baada ya yule mtu kuuliza uliza yale maswali kasra swali wingi maswali yao tu sallallahu alaihi wasallam jamani kijini ilikuwa inatosha kabisa mtu ah, kuelewa kwa maswala kuhiji mwaka mmoja kwa sababu hakuna kadira yoyote ambayo mtume ameeleza kuonyesha swala la hiji la kila mwaka sasa yule bwana akaanza kusema maswali sasa mtume usimaji haji yeye je kila mwaka tumekamnyamazia akarudia kwa hiyo aliposema yesema mwisho akasema tambueni kwamba wale waliopita kabla yenu kilichoangamiza ni uwingo wa maswali yao uwingo wa maswali yao na swala hili la kukemea mtu kuwa na maswali mengi yasiyokuwa na haja limepokewa wengi katika masomo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama na uh, matabi'un na wengineo katika wema waliotangulia na wengineo katika wema waliotangulia na ndio maana Ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema la tasalu amma lam yakun لا tasalu amma lam yakul msiulize mambo ambayo hayajawa la tasalu amma lam yakul msiulize mambo ambayo hayajawa au jambo ambalo halijawa jambo ambalo halijatokea fa inni sami'tu umara la'ana as-sa'ila amma lam yakul la tasalu اما لم يكن فاني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن لا تسالوا عما لم يكن فاني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن سوليذ جاب امبولو حاجه سوليذ يا عمر لا رضي الله عنه اكملان مولداد وكيف ما بتجيابه msikia Omar akimlani mtu ambaye anauliza kitu ambacho ni iftirad almasai kwa hiyo mtu anakuja kuleta maswali mengi sio kwa maana sio kwamba jambo la swali linakatazwa moja kwa moja la jambo la swali ni matulubu sababu Allah anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waulizeni wale wanaijua ikiwa ninyi hamjui kwa jambo la kuuliza sema ambayo mtu nampa mwishke sehemu ambayo mtu anahitaji bayani hili jambo mashuru lakini mkuuliza maswali ya taklifa maswali ambayo eh, ye hanufaiki na chochote kile mfano ah, hata katika zama zetu hizi utakuta kuna message chungu mzima zinakuwa zinatembea katika mitandao ya kijamii utakuta wanaulizana huko kwani jina jina la mama yake Yesu ni nani au mama yake Yesu jina lake ni nani shingo ya mtu ilikuwa ya mti gani sasa pimbo ya Musa ilikuwa ya mti gani eh wewe kwa kuto kujua kwake unapeleka nini sasa maswali kama haya sio kuwa na msingi hayafai maswali kama haya sio kuwa na msingi hayafai kwa sababu hakuna chochote ambacho wewe unafaidika nacho katika dini yako na vile vile mtu kuuliza vitu ambavyo havijao na wala havitarajii kutokea hili jambo pia halifai hili jambo halifai kwa sababu hakuna faida yoyote ambayo mtu anaipata hakuna jambo hakuna faida yoyote ambayo mtu anaipata kwa kuuliza kitu ambacho hakijawa wakana zaid bin thabit wakana zaid bin thabit وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا فإن قالوا لا fa in qalu la fa in qalu la qala da'uhu hatta yakuna fa in qalu la qala da'uhu hatta yakuna na alikuwa Zaid Thabit idha suila ani shay'i akiulizwa kitu yakulu anasema kana hadha limekuwa hili kana hadha je hili lenyewe mnaloliuliza limekuwa limetokea fa in qalu la wakisema hamna halijatokea qala da'uhu hatta yaqul liacheni mpaka leo liacheni mpaka leo liacheni mpaka litokee ndo muulize acheni lakini vile vile tunapata mafundisho mengine kumbona unapouliza swali kama alijawa wala usipate shida ya kuuliza wala usipe takrifa uh, ya kujibu pia wewe ambao umeulizwa usijipe shida ya kujibu maswali ya namna kama hiyo mtu aulize kile ambacho kina faida katika dini yake na kile ambacho yeye atapata manufaa nacho thumma kana wakhtilafuhum ala anbiya'ihim na vile vile kukhtalifiana kwao na kutofautiana kwao juu ya manabii wao juu ya manabii wao kwa wanatofautiana hili pia lipelekea wao kuangamia au kuangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo muislamu inabidi yeye aadabiki kwa adabu za Kiislamu awe amejifunga kwa sheria za dini ya Kiislamu anapokuwa anauliza aulize vitu vyenye faida lakini vile vile asije kuingia katika vitu ambavyo yeye atakuwa naenda kinyume na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kama wote kwetu tungekuwa tunashikamana na mafundisho namna kama ingekuwa ni kweli kubwa katika maisha yetu lakini shida kwamba kuna baadhi ya watu wanatatahul wanatatahul utakuta katika yale mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza watu ndio wanayafanya mambo yako wazi makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako wazi lakini watu wanafanya hayo hayo yale ambayo yameamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam watu hawafanyi wanaachana nayo kwa hiyo unaweza kukuta sisi tofauti kabisa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yale tuliyokataza sisi ndio tuko karibu nayo na yale ambayo sisi tumeamrishwa ndio tuko mbali nayo kwa hiyo utakuta sisi tuko upande na mtume sallallahu alaihi wasallam yuko upande hili ni katika vitu ambavyo vimesababisha wale waliokaa kabla yetu kuangamizwa kwa hiyo sisi tunatakikana kile ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam amekikataza sisi tukiache na kile ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam amekiamrisha tukifanya kadiri ya vile ambavyo uwezo wetu ulivyo wakati haya yanatokea tukiwa tunajua wazi kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vilivyosababisha wale waliokawa kabla yetu kuangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni uwingi wa maswali yao yasiyokuwa na maana chinjeni ng'ombe unaanza kuuliza ng'ombe wa gani ng'ombe maarufu kachukua ng'ombe chinji lakini walipokuwa wameanza maswali sheria ikaja kuwafanyia tashdid kwa hiyo tuanabiki na adabu za mungu sheria ikija sisi kutekelezea sheria japokuwa katika hili kuna baadhi ya watu wamesema kwamba ili la kukatazwa kuuliza uliza sana maswali kwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ilikuwa inaogopewa baadhi ya mambo kufanywa kwa nifasi lakini jambo haliko hivyo jambo aliko hivyo tu hata baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haifai mtu kuuliza maswali yasiyokuwa na faida katika dini yake na katika maisha yake kwa hiyo mtu anapouliza aulize kitu ambacho kitamletea faida kwenye dini yake uh, na dunia yake lakini vile vile watu kushikamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lidha almanhiyatu baka ala umumihi uh, yale yaliyokatazwa yabaki katika umuhimu wake kwamba kila jambo ambalo limekatazwa hakuna tatizo tunabidi achane nalo wala yustasna minhu hakuna kinachovuliwa illa ma tad'u dharura ilayhi isipokuwa kile ambacho dharura inapelekea hivyo ta'akli almayta lihifdh an-nafs kama vile kula maiti kwa ajili ya kuhifadhi nafsi hii katika mlango mwingine wa dharura lakini katika hali ya kawaida haifai kufanya kitu ambacho kimekatazwa na sheria kwa hali yoyote ile kwa hali yoyote ile kwa hiyo yale ambayo tumekatazwa katika muislamu na mtu mbali na yale ambayo tumeamrishwa tuyatekeleze kadri ya vile uwezo wetu ulivyo hayo ambayo nimezungumza kwenu ndio ambayo nimeona ni munasibu anaendelea na nini kuhusiana na hadithi ya Abu Huraira tunasubiria kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ambayo iko katika sahihi uh, na Muslim